voor die koorleier, van David, ek skuil by die Heere, hoe durf jylle vir my sê, vlug na die berge toe soos een voel. Kyk, die godeloose span hulle boe, en hulle lee aan met die pijl op die snaar, hulle staan reg om uit die donker die oprechtes van haar te tref. Als die fundamenten ondermijn word, wat kan die rechtvaardige daaraan doen? Die Heere is in zijn heilige tempel, die Heere is op zijn troon in die hemel. Sy oe is oop, sy oe keer die mensekinders. Die Heere onderscheid tussen rechtvaardige en goddeloze. Wie geweld lief het, haat hy. Hy laat vier en zwaal reen op die goddelooses, skreeende wind, dit is die beker wat hulle sal drink. Die Heere is rechtvaardig, hy die mensen lief wat rechtvaardig en oprecht handel, en hij zal bij hulle wees.